Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 desde Barcelona. Benvinguts i benvingudes al cinquè programa del Tret Informatiu. Aquesta setmana estrenem nova franja horària d'emissió. A partir d'ara emetrem de 8 i mitja a 9 cada dilluns al matí. Avui, a la Fons, us presentem un especial sobre el Dia de la Dona Treballadora, les jornades d'acció feminista autònoma. A l'editorial opinem sobre el Mobile World Congress. Queda't amb nosaltres. L'altra cara del Mobile World Congress a Barcelona. Èxit de la vaga universitària del 29F. Un vídeo denúncia treu a la llum la corrupció del sistema sanitari català. Les retallades econòmiques afecten a la ciència i la tecnologia. El govern de Mariano Rajoy inverteix 10 vegades més en gasos lacrimògens i bombes de fum per a ús policial. La tensió a Gràcia va en augment. Argentina, noves tecnologies de perforació petrolera continuen els saqueig dels territoris indígenes. La resistència no violenta de Palestina aterra a Barcelona. Pues en realidad para mí el Día de la Mujer no significa nada porque para mí todos los días, o sea, no creo que haya tener, tiene que haber un día para conmemorarlo, pero bueno, también tiene un significado, así que histórico, así que bueno, también está bien que se celebre.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 Coincidint amb l'inici del Congrés Mundial de Mòbils, la xarxa d'entitats per la República del Congo va denunciar que la indústria de telefonia mòbil que s'ha citat a Barcelona està darrere el finançament de la guerra de la República Democràtica del Congo. És la guerra més sagnant des de la fi de la Segona Guerra Mundial, 15 anys de conflicte, 5 milions de persones assassinades i més de 300.000 dones violades. L'extracció, comercialització i compra de coltan, mineral capdalt i bàsic per a la fabricació de cel·lulars, és, segons el membre de l'Escola de Cultura de Pau, Josep Maria Arroyo, la cara fosca, violenta i mortal de la indústria de la telefonia mòbil. La xarxa també recorda que Barcelona està assumint una gran responsabilitat en la celebració d'aquest congrés. Assenyala que la llei de foment de la pau aprovada al Parlament el juny de 2003 va convertir la ciutat en capital precursora en defensa dels drets humans i la construcció de la pau, una llei que compromet a impulsar una nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra. La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han aportat fins a 100 milions d'euros per aconseguir que aquest esdeveniment es faci a la capital catalana fins a l'any 2018, però mentre les inversions i les infraestructures són públiques, els beneficis són privats. Així, el sector més beneficiat és el de serveis d'alt standing, com restaurants i hotels de luxe. Per a més informació, podeu mirar el documental Blood in Your Mobile de Frank Paulsen o el minidocumental Oro Gris. Amb informació de Jordi Susac. Èxit de la vaga d'estudiants, el del 29F. Al voltant de 50.000 persones, segons els convocants, es van manifestar dimecres passat pels carrers de Barcelona. La manifestació responia a la convocatòria de vaga llançada des de la plataforma unitària en defensa de la universitat pública. S'hi sumaren també diferents sindicats, tant de professorat com de personal d'administració i serveis. Des de les plataformes i assemblees d'estudiants es criticaven les noves retallades en educació universitària que suposaran l'acomiadament de més de 1.000 professors, augment dels preus dels crèdits i de les taxes universitàries indirect, reducció d'horaris de biblioteques i altres serveis. Segons els estudiants, aquestes mesures són l'instrument per mercantilitzar i privatitzar el sistema universitari públic, com explicava un membre de l'assemblea de l'UB Raval. A ver, las razones básicamente son por los recortes, ¿no? Todos los recortes de educación que están habiendo y que nos está dejando pues una universidad asquerosa. Pues, aparte también nosotros, bueno, yo que soy de la UB Raval, bueno, la PUDU hizo un manifiesto que pues eso señalaba los problemas como los recortes solo, que nosotros de, de nuestra facultad hemos querido más lejos y estamos cuestionando realmente la universidad de clases para cuestionar por la sociedad de clases. Decimos que la universidad sea pública, de verdad, pública i per a la classe trabajadora. Alguns membres del personal d'administració i serveis de les universitats també han participat en la vaga i explicaven. La defensa dels serveis públics en general, de la universitat pública en particular, òbviament pues, també pues, aquelles coses que ens amenacen de retallar i de retallar tant el pas en concret, mol, molts dels drets aconseguits en molts anys, precaritzar la feina, possible privatització d'algun sector, plantilles al carrer i llavors pues, estem aquí pues, per defensar la conjunt de tots A drets. Amb informació de Pau Fabregat. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Un vídeo denúncia treu a la llum la corrupció del sistema sanitari català. Un treball d'investigació fet per la revista amb Llet posa de manifest els forats per on s'escapoleixen els diners públics de la sanitat catalana. El vídeo denuncia l'opacitat i la falta de mecanismes de control del finançament del sistema sanitari català, fet que comporta que hi hagi casos de corrupció i, per tant, un malbaratament de diners públics, com afirma Marta Sivina, editora de la revista amb Llet. És que els diners de la sanitat catalana estan sent robats sistemàticament. Estem davant del major robatori de la història de Catalunya. Mentre el govern tanca serveis i abaixa els sous als treballadors, una èlit formada per polítics i empresaris es gasta els diners de la nostra sanitat alegrement, sense cap límit i sense que ningú els controli. El cas concret investigat és el de la Corporació de Salut del Maresme i la Salva. En el seu pressupost de 2010 hi havia una sèrie de partides pressupostàries abstractes, com per exemple una de 459.000 euros designada a despeses diverses, o una de 89.000 euros destinada a atencions protocolàries. Després de dos anys de treball d'investigació, encara no se n'ha pogut treure l'entrellat de la destinació d'aquests fons públics. Per això enregistrem aquest vídeo, perquè tothom a Catalunya sàpiga l'enorme grau de corrupció que forada el sistema sanitari perquè el que hem descobert a Blanes i a Calella està passant a tota Catalunya. En el vídeo també es fa referència explícita a un conjunt de personatges involucrats en escàndols de corrupció. Així, per exemple, es nombra el cas de l'actual portaveu del govern, el senyor Francesc Coms, que va donar subvencions de 240 milions d'euros a la mútua privada l'Aliança, sense conèixer els seus comptes. O el cas de Ramon Bagó, un dels màxims responsables del Consorci Hospitalari de Catalunya, del qual un dels majors providors és el grup privat CERS, propietat del mateix Bagó. El vídeo, fins ara, només ha tingut ressò a internet, i més específicament a les xarxes socials. Per a més informació es pot consultar la plana web de la revista Cafè amb Llet, www.cafeamllet.com. Amb informació de Jordi Sousa. Los recortes económicos afectan la ciencia y la tecnología. El gobierno de Mariano Rajoy recortó 2 millones de euros a la ciencia y la tecnología para este año 2012. De acuerdo con el astrofísico Javier Armentia, esta situación es grave ya que supone el cierre de varios institutos de investigación y la falta de becas para la capacitación profesional. Evidentemente, en esto que tenía que ser la gran apuesta para el futuro, pues estamos teniendo los titulares más negativos que se pueden imaginar. Un recorte de 700 millones de euros eh, en el presupuesto de este año. Ahora estamos viendo, se estaban dando estos días unas noticias, eh, no solamente de la diáspora que se está dando de jóvenes eh, investigadores a, otros países. Países, por ejemplo, como Argentina, dicen, oiga, mándenme los científicos que forman en España, que son muy buenos, que nos interesa, porque nosotros sí tenemos dinero para investigación. Paradójicamente vivimos en, en un país en el que todos las clases dirigentes nos llevan diciendo desde hace varios años, desde que empezó en el 2008 todo el tema de la crisis, diciendo, no, no, hay que apostar por la investigación para salir de la crisis. Y luego <laughs> no se apuesta nunca por la investigación. Es, absurdo, ¿no? Yo creo que esto es un error eh, yo creo que la principal responsabilidad de lo que está pasando ahora con la ciencia hay que mirarla no en el corto plazo, sino en el plazo medio largo. Es decir, eh, estamos produciendo un desierto eh, en el cual va a haber gente que se estaba formando y que o bien se ha ido del país, se va a tener que ir del país, o bien se va a tener que dedicar a otra cosa. Y entonces, eh, dentro de unos años, cuando se quiera retomar el tren de la investigación, mm, va a haber que comprarlo fuera una vez más, ¿no? El que inventen ellos está, se está instalando como política. Y eso es terriblemente negativo. Y yo creo que eso es lo que habría que luchar, ¿no? Esas campañas de, de reclamar una casilla para poner en, la declaración de la ciencia, eh, bueno, eh, la casilla no debería estar porque es que la ciencia no es cuestionable.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 per veure que sí que hi són aquestes diferències i realment doncs, poder aquests avantatges en positiu de que existeixi un dia en què, no? en què tothom miri a les dones i diguem volem ser dones, estem orgulloses de ser dones, doncs pugui servir per això. El gobierno de Mariano Rajoy invierte 10 veces más en gases lacrimógenos y bombas de humo para uso policial. De acuerdo con el Boletín Oficial del Estado, publicado el pasado 31 de diciembre, el gasto en armamento policiaco para el 2012 ascendió a un valor de 1.488.570 euros. Esto significa un aumento 10 veces más que en la administración anterior. En 2011, por el mismo concepto, el Estado gastó 143.750 euros. El Boletín Oficial, asimismo, señala que la empresa multinacional Falken, con sede en Madrid, fue la ganadora del contrato para suministrar a la policía de gases lacrimógenos y bombas de humo para uso policial. El gas lacrimógeno es un arma química que ataca los nervios de la córnea de los ojos y es empleada por la policía en diversas protestas sociales. De acuerdo con información del periódico elconfidencialdigital.com, este material era reclamada desde hace meses por las asociaciones de la policía y la Guardia Civil que denunciaban la falta de recursos antidisturbios con la que hacer frente a movilizaciones como las acampadas del 15M en la Puerta del Sol y en otras ciudades del Estado español. En concreto, la policía podrá contar con 36.000 artificios lacrimógenos y 14.000 artificios fumígenos para el 2012 y 2013. La tensión a Grecia va a aumentar. Cada dia que passa, a Grècia la depressió econòmica i social s'agreuja. Les noves condicions imposades per la Troika, recordem, formada pel Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea, suposen un altre pas endavant en el desmantellament dels drets socials d'un poble enfurismat. Les dades del darrer informe de l'Oficina Estadística Europea, Eurostat, apunten que més de 3 milions de persones en un país d'11 viuen sota el llindar de la pobresa. Així mateix, a Grècia s'eliminaran 150.000 places del sector públic es retiraran pensions i es retallarà un 20% del salari mínim. Tot això en un país en què la taxa de suïcidis, segons el Ministeri de Sanitat, va créixer un 40% al 2011. El consum ha caigut en picat, provocat per la disminució dels salaris i la pujada de l'IVA fins a un 23%. Les protestes cada vegada són més impredictibles i incontrolables. A hores d'ara, a Grècia hi ha molta gent que no té res a perdre, i això esdevé el factor més perillós per a uns governants mancats de legitimitat social que han cedit als dictàmens del capital financer. Amb informació de la Directa. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Argentina. Nuevas tecnologías de perforación petrolera continúan el saqueo de territorios indígenas. Miembros de comunidades mapuche de la región Neuquén, Argentina, denuncian la política agresiva del gobierno para incrementar la extracción de energéticos a través de empresas transnacionales. El fracking o fracturación hidráulica es una nueva técnica de perforación para la extracción de petróleo y gas que utiliza millones de litros de agua mezclada con químicos y arena y que es inyectada a alta presión para fracturar las rocas y facilitar la extracción de combustibles como el gas natural. El 87% de la energía generada en Argentina proviene de combustibles fósiles. Posee la tercera mayor reserva de gas después de Estados Unidos y China. Es por esto que empresas transnacionales como la española Repsol, las estadounidenses Chevron y Exxon explotan desde hace años los recursos energéticos argentinos. Representantes de comunidades mapuche aseguran que los megaproyectos de explotación de recursos son una amenaza a la vida y cultura mapuche. Por otro lado, un estudio independiente sobre el impacto ambiental encontró contaminación por cromo, plomo y arsénico en áreas donde hay comunidades indígenas, lo que se ha reflejado en enfermedades de los habitantes. Las comunidades se han organizado en resistencia contra las empresas que exploran sus territorios, han bloqueado instalaciones con el argumento de que los mapuche no fueron previamente consultados sobre los proyectos extractivos. Aunque el gobierno argentino firmó la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, ignora las denuncias y peticiones del pueblo mapuche, con información de Emanuel González Ortega. El passat 23 de febrer, l'entitat catalana No Violència Activa va organitzar una xerrada amb Mohamed Khatib, líder del moviment de resistència no violenta a Palestina. Mohamed Khatib és membre del Comitè de Contra el Mur i els assentaments al poble palestí de Bilin, així com coordinador del Comitè de Lluita Popular. La vida de Mohamed va canviar quan el govern israelià va començar la construcció del mur il·legal a les terres del poble de Bilim, icona de la resistència no violenta a Palestina. Des de llavors, va començar a organitzar un moviment popular a través de la resistència no violenta, la creativitat i la lluita conjunta d'israelites i palestins, com explica Mohamed. Our, our power in our right. So to show this power, we must give, you know, the, the way to the other people to support us. To do this and to practice, we think that we must prove to everyone that this is a successful way. Després de set anys de lluita, van aconseguir que s'enderroqués el mur. No obstant, el cost va ser alt. Persones arrestades, ferides i fins i tot assassinades per l'exèrcit israelià. Mohamed Khatib treballa en xarxa amb l'organització catalana No Violència Activa, la qual centra la seva activitat en formació i sensibilització tant local com internacional per promoure una pau justa i duradora entre Israel i Palestina.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 La verdad que creo que el Día de la Mujer es todos los días, porque las mujeres estamos luchando por un poquito, no superarnos, pero mantenernos más o menos al nivel de los hombres. Siempre hemos estado un poco en decadencia y, bueno, pues nada, orgullosa y contenta y no me considero más que un hombre, somos iguales y siempre lo seremos y ahí quede. al tret el Día de la Mujer se celebró por primera vez el 28 de febrero en Estados Unidos en 1909 y recibió el nombre del Día de las Mujeres Socialistas, ya que fue una propuesta del Partido Socialista de los Estados Unidos. En 1911, luego de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se propuso festejarlo el 19 de marzo. Posteriormente, en el marco de diversas manifestaciones en pro de la paz, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, varios grupos de mujeres tuvieron que festejar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Años después, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha oficial en Occidente para conmemorar la lucha de la mujer y reconocer sus derechos en igualdad con el hombre. Más allá de los festejos oficiales, muchos grupos de mujeres en varios países organizan su propia manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tal es el caso de Barcelona, donde se realizan las Jornadas de Acción Feminista Autónoma y la Jornada Feminista Radiofónica. El colectivo Medios Afines nos comentan los motivos y los objetivos de estas jornadas. Pues este año es el segundo año que se organizan las jornadas feministas autónomas, con el título Se va a armar la gorda. Entonces son unas jornadas de acción feminista no mixta, es decir, solo para mujeres lesbianas y trans, bueno, solo, que somos un montón. Y la idea de hacer estas jornadas no mixtas y de hacerlas autónomas surge un poco porque mm, hasta la fecha en Barcelona solo había habido jornadas organizadas por grupos que estaban mucho más vinculados con la institución, partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma teníamos un montón la sensación de que había muchas acciones que se hacían en este sentido como para sacar réditos políticos o que igual no se hacían con este objetivo, pero al final acababa ¿no? sirviendo para eso y no nos apetecía nada servir a estos propósitos. ¿no? Entonces decidimos montar unas jornadas propias, unas jornadas que fueran un poco a la, raíz del sistema patriarcal ¿no? En, en, ese sentido, ¿no? las acciones, y que fueran autónomas también en el sentido de que no estuvieran organizadas por un núcleo y después hubiera una gente alrededor que siguiera las directrices, sino que cada una un poco pues participara con lo que le apetecía hacer un poco a su medida, ¿no? Y un poco autónomamente. Nos juntamos personas de Radio Bronca el año y de Contrabanda FM y empezamos un poco a conspirar para dar lo que hemos llamado oibilidad <laughs> o visibilidad a través de las ondas a voces un poco diferentes y que generalmente eh, si tienen una presencia suele ser por cuota y no tiene por qué ser eh, ni mucho menos feminista o una presencia reflexiva sobre su rol de género o el, papel que tienen espacios de, como los medios de comunicación o los espacios públicos o esta toma de, de voz ¿no? y no queríamos que nos mediara nadie en lo que en eh, lo que teníamos que decir, por eso somos personas que participamos en, programas en medios libres y queríamos un poco ofrecer un canal para no tener nosotras que mediar a otras compañeras, sino ofrecerles un poco una abertura de micros para que ellas mismas pudieran pues traer desde manifiestos, acciones hasta cualquier tipo de expresiones que se pueden englobar en música, hip hop o manifiestos políticos o otro tipo de representaciones. Las jornadas feministas radiofónicas se pueden buscar en el blog de Jornada Feminista Radiofónica. El, el detalle son seis bloques de, de, programación intensa. Destacaría el bloque que se va a hacer el día 8 desde las 13 a las 19 horas en Rebeldes en Sombra, que es eh, el, programa feminista referencia, uno, de los, uno de los primeros del que tiene que partió el 2003 de Radio Bronca y se va a hacer una conexión internacional y local para saber también qué está pasando con distintos feminismos alrededor del mundo y entonces es como una, una forma de interaccionar. También hay programas especiales en tanto en contrabanda como en bronca para tocar distintas problemáticas que hemos seleccionado como el aborto, el uso del espacio público y distintas redes que estamos tejiendo. Podéis encontrar más información en jornada y buscando a través del Google se va a armar la gorda. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic al tretinformatiu arroba gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web tretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. El tret personal, l'editorial. Por fin acabó el mes de febrero y con él el Mobile World Congress. Ya se fueron todos los yuppies mafiosos con sus fosas nasales llenas de cocaína, después de visitar por última vez alguno de los prostíbulos de lujo de Barcelona. Han tenido tiempo, eso sí, de hacer múltiples negocios ilegales, todos los negocios lo son, en la fira de Plaza de España, protegidos por vallas, francotiradores en el tejado y también por hordas de perros de presa, los Mossos de Escuadra, comandados por el líder del terrorismo de Estado en Cataluña, el señor Felipe Puig. Pero no les ha salido gratis del todo. Las y los estudiantes y sus afines han conseguido hacerse notar en las calles. Cuanto menos les han causado unas cuantas molestias a esos bastardos encorbatados y les han hecho constatar que Barcelona no son solo putas de lujo, farlopa, dinero y gafas de pasta ha merecido la pena, aunque solo sea porque se les haya quitado esa asquerosa sonrisa al señor Trias y al señor Puch. Y eso a pesar de que no haya ocurrido al estampar su cara fofa contra el suelo, que eso sí nos daría placer a muchas. Barcelona parece que poco a poco comienza a despertar. Esperemos que esto solo sea el principio. amb opinió de Leandro Gao. El tret informatiu. A l'agenda, aquesta setmana, us convidem a participar als actes de reivindicació pel Dia de la Dona, així com diferents activitats lúdiques de casals i centres socials. Dimarts 6, Jornada Internacional per les Víctimes del Terrorisme d'Estat a Colòmbia. Acte commemoratiu a les 7 de la tarda a la Casa de la Solidaritat, carrer Vista Alegre 15. Organitza Movice Catalunya. Dimecres 7, cicle de conferències debat, alternatives a l'imperi del mercat capitalista a les 7 de la tarda. Xerrada a càrrec d'Arcadi Oliveres, Ateneu Popular de Nou Barris. Dijous 8, Dia de la Dona Treballadora. Manifestació unitària pel Dia de la Dona a les 7 de la tarda a plaça Universitat. Durant els dies 9, 10 i 11 es celebra el Poble Nou Festival, tercera edició del Festival Autogestionat de les Arts Escèniques i Performatives al Poble Nou. L'ubicació serà a la nave espacial, carrer Ávila 176 i a Bolívia 9, carrer Bolívia 7. Més informació visita la web lamacabra.org. Dissabte 10, 35è aniversari de l'Ateneu Popular de Nou Barris. A les 9 de la tarda, amb diferents concerts i actuacions al carrer Portigat 12, Nou Barris. El Casal de la Prosperitat inaugura un cicle d'activitats durant tot el mes de març dedicat a la dona. Podeu trobar més informació a la web casalprospe.org. El tret informatiu. Música des de la trinxera. Hola, em, soy Diego Niño, eh, músico y escritor, em, guitarrista, compositor. Me, he movido en diferentes estilos como jazz, latin jazz, salsa, mm, improvisación, música para imagen. Eh, la música que acompaña es también composición mía, interpretación mía. Y los temas que, que escucharán después es em, dos composiciones, Universos y Dondolare, con la participación de una amiga cantante, Lenka Maresova. Eh, bueno, espero les, les guste. Muchas gracias. Martín Solesio. Fins aquí el programa d'avui. Us deixem amb Música de les Fúries, grup de punk que actua el proper dissabte al Casal de la Prosperitat amb motiu dels actes del mes de la dona. Recordem que aquesta setmana torna el fred. Però no patiu, sempre podem sortir a protestar al carrer. I ja us Hola!